Awit, Kabanata 6 O Yahweh, huwag mo kong sambatan nang dahil lamang sa galit o kaya'y parusahan kapag ikay nag-iinit. Ubus na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Ang aking kaluluway lubha ng nahihirapan. O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal? Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Kapag ako ay namatay, di na kita maaalala. Sa daigdig ng mga patay, sinong sa iyo'y sasamba? Pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi, basa sa luha, itong aking higaan. Binabaha ng kaiiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita mga kaaway ko ang may gawa. Kayong masasama, ako'y inyong layuan, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Tinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing at sasagutin niya ang aking panalangin. Ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot at kahihiyan, sila'y aatras at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan.